Ba, justu, justu. Nahi ginen, eh, ara, mark angaje hori uh, itia eta gero eh, indugu iru gasna, eh? Ofen, indugu asteko litrako esnia eta gero iru gasna badira goetxean, bet mala, ardestreko behiek iran, tom doge izena hemen go behiek eta ardi gasna hauze oso ikati gure ardi esneak idan ina. Errandut marka engeiatua zela, Uh, urte aspenetan gure kooperatifa sozialek ordaizko diegu bost santima esne litra bakotsain dako eta ogoita hamar santima gazna kiloko bakotsaren dako salduten uh, urtean saltzen dienak. Eta kainota hori erabili behar dugu hiru eh, gauzen iteko animaren ongi zaitea, askak edo hola erosi animelen dako, nahi dugun eh, gauzak, eh? Laborarien ongi zaitea, eh, ondezko zerbitzuak edo eh, bakantza biegun edo hola, edo ingura meren dako gu erosi dugu lehen ortean urra uh, askak, gu ardiendako. Egan nahi du hori, uh, untsa urektzeko, kainota hori saltzen delaik, aldiguziz uh, markaren produktu bat saltzen delaik, ebe ala bos zentima esnea bada edo itamak zentima gasna bada, kainota batean sartzen direla. Hala, justu, justu, eta kainota hori emaiten dute uh, laborariek engatia dienari. Bistandena, gu iten dugu animazio, iru animazio edo hola, joiten gira uh, eh, konbertsanta ikustia, eta uh, eh, gure gasna saltzen dugu, eta erakusten gure marka, eta jendea ikalari maite du hori uh, eh, uh, mentzatzia laborariaikin, eta hori zerbait... Segu Eta gero nola pasten da kainota hori eh, be, handitzen da, eta be, banatzeko momentua delaik nola pasten da? Ebe, emaiten dute, uh, esenplu, uh, ogoi gira eta kainota hori, ebe, partatzen dute ogoiekin eta ala eta gu eh, gero erosi behar dugu eta ikusi ze erosi dugun hala, eh, ala, markaikin uh, Kainota horiekin zer erosi dukun. Zendako jintzen, zendako be, marka baten, marka behi baten sortzeko sedea, zer zinuten sedea hor? Ebe, badakizu, kooperatifa horiek, eta enpresa horiek, nahi dugu gu, gure lana ontsa pagatu izan den, eh, lana bortitza da, maite dugu gue lana, baina eh, ala, enfin, gisa nahi, girean, nahi ginen eh, marka hori hin, eh, gu badakigu saltzen, badakigu gure lana nola egiten dugu esnia ateatzen, goizetan egiten gira, gure ardiak ditugu pentsetan, afe, badakigu eh, guelana nora egiten dugun, eta nahi dugu hori eh, ikusi diender, eh, diende guzier, me badakite diendia ikarari maite dute marka horiek, hola, marka engeiatu horiek maite dute, eta guegasna saldea da, ala,